hek dizi eskitan zerren uh, e, subi duzu, e, subi e, sindikata duzu subia, bena egun GR10 aditzen duen, semen de grandorandonei hoi hortan igaiten duzu, eta konvenzionea bat izugu hortan departamentiaik eta haititzu responsabilitatia zubi horrena eta bai uh, e ebai. Bon, zubi harregin ituk ez, bon, ez zurrez egin zerren zurra estizio aski jaiten, nulaz horre 2000 hamarrein itzuzun, hamar urten eman itzizien garantiak, afei eh, eh, zur mota hoiekin, eta bon, estizio txekitzen, uste ditu, umitarzen txobea badela raiten dizie, eta horre egin ituk ez, eh, bon, platolaje hoi edo la euh, non e gentik ebiltan dien, hoi egin ez plato galvanize heli bat, euh, hoi esafodaje mota hoietan bezala. Baskako oporren edo bakantzentako nahi eginik ez zabaltuik.